إنهم قادمون إنهم قادمون في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put.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 Donosimo salat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porovnicu ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnjega. A zatim, draga moja braćo, u islamu i plemenite cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh kao što i sam naslov govori toliko je težak onda je teže govoriti pod onim što bi pod njega trebalo da se govori ja sam iz više razloga Allahovom voljom, dobrotom i pomoću odlučio da se ovome oglasim jedan od tih razloga je da vam na neki način pokušam dočarati onu davu koju je nosio Jusufa Rahimehullah i samo jedan dijelić onoga što smo doživjeli pomagući, pomažući njega, to jest davu sa kojom je dolazio. Barčići su mjesto u kome je Jusuf Rajmehula živio i to je mjesto u kome se nalazi nalazio mešćid mešćid u kome je Jusuf Rajmehula podpomognut svojom braćom oživio sunnet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem ja ću odmah početi sa događajima koji su se dešavali toga dana i tačnije ta dva dana u Barđićima na ime Jusuf Rahimehullah, pošto je primijetio da se narod uveliko skuplja, nazvao nas je mobitelom i rekao da ima problema da bi trebali da dođemo. Znali smo dobro da čim Jusuf zove da to nije mal problem, da je to velik problem. I hvala Allah uzvišenom, odazvali smo se odmah. Kada smo došli u selo, u donjem dijelu sela, ili je mešćin na vrhu, na brdu, a u donjem dijelu, na dnu sela počinje se nazirati scena, braćo moja. Policijski puktovi, provjere, istrage, preturanja, baš baš ko u ratno vrijeme. U zraku se moglo osjetiti miris problema i blizine Iblisove vojske. Dolazili smo, dolazimo blizu Mešida i scenu kako samo možeš vidjeti kod mušrika narod izvampiren psuje vrijeđa baca kamenje na nas urla ko zvijeri dobacuju on vrijeđa našeg Boga on rastavlja ženu od muža sve je ovdje bilo mirno dok Jusuf nije došao pred mešidom pred mešidom braćo moja zapaljene stvari knjige kompjuter Jusufove knjige tepisi srđade i sav davetski materijal koji smo zajedno sa njim godinama skupljali. Oko da ljudi pijani, džemat, pod navodnim znacima, tamošnji mutevelija, žene, djeca, sve je mobilisano. Sve je dignuto i tako dobro izrežirano. Tako dobro izrežirano od strane oni koji to i kako znaju dobro izrežirati novinari, policija, tajne službe, svi su tu. Nismo odmah mogli prići. Zražili smo Jusufa. U Umeđu vremenom Jusuf Rahimahullah je otišao i razgovarao sa Kavazovićem. Razgovarao je sa muftijom Tuzlanskim Kavazovićem i kada se Jusuf vratio donio nam je obećanje od Kavazovića da će sve biti u redu i da neće biti problema, da će se džematlije smiriti. Zovno sam Jusufa Rahmehullah, malo ustravno i kažem, šejh, šejh, ovo je prevara. A on mi kaže, laizet, kako? Pa Jusufe, gledaj, zatvorili su nam mešćit, u mešćit sad ne da ući policija. A policija, da bi zatvorila mešćit, mora dobiti nalog od vlasnika tog mešćida. A u ovom slučaju to je muftija i islamska zajednica. On je malo zastao Pa sam mu rekao, pa še, odakle ovaj narod? Odakle mu te velja? Odakle policija? Odakle novinari? I Allah te barek je ta'ala daje da se u momentu dok sa Jusufom to razgovaram i govori mu da je u pitanju prevara od strane Kavazovića i vandala islamske zajednice. Dolazi radnik elektrodistribucije koji je dobio nalog koji je dobio nalog braćo i sestre da isključi struju iz Mešida u Varčićima. I onako kao radnik, džahil, neznalica, pita ko je ovdje glavni. Ja mu brzo odgovaram pokazujući na Jusufa, rekao ovaj. I ovaj ide i nosi nalog, nalog za isključenje struje na kome je potpis Jusuf Rahimehullah gleda u toj Subhanova, nije mogao da vjeruje, nije mogla duša mu'mina da vjeruje da čovjek od prije sat vremena može tako gnusno da laže. Ubrzo su došla i braća iz Sarajeva. Jedan od njih prolazi kroz policajca i provaljuje vrata mešćida. Policajac koji nam se umalo i malo prije pravdao da on to radi samo, eto mora, on zna da smo mi na istini, da mi eto ništa ne radimo u mešćidu, što vas kaže diraju, ali drži palicu u rukama i oružje i ne da uć. Brat je iz Sarajeva nogom udario u vrata mešćida i doslovce je razvalio. Mi smo ušli u mešćid i nije prošlo malo vremena onaj policajac od malo prije doziva i poziva pojačanja i onda se na druga dolaze specijalci krimi službe, vade fotoaparate i snimaju. Glavni inspektor se obraća, iskreno rečeno, na kulturan način i dok on s nama razgovara ko je provalio vrata, čovjek koji je bio sa njim njegov radnik, službeni radnik policije, kaže ovdje nema znakova provale. Allahu ekber. Kaže ovdje nema znakova provale. Wallahi, sav svoj bijes taj inspektor je sručio na onog policajca koji ga je zvao, govoreći mu da smo provalili mečit. Nakon toga smo izašli i čim smo izašli iz mešćida, nakon obavljenog namaza, razlu, razularena masa dolazi, stavlja rešetke na mešit železne i počinje prava seoska buna, braćo moja i sestre. Alkohol, psovke, mi smo se povukli dok je Jusuf Rajmehula pregovarao i borio se. Mi smo se povukli u kuću niže mešida kod jednog brata, jedno kilometar niže, jer smo, bilo nas je malo i pored toga što nas je bilo malo, Jusuf na šemir na terenu je naredio sabr i da se razmišlja o postupcima mi smo poslušali jer su ovi, ovi mušici htjeli da izazovu problem. To je bio glavni njihov cilj da neko od strane nas napravi pogrešan korak. I oni su uporno psovkama i vrijeđanjem htjeli da izazovu, da izazovu problem. Istini za volju, vala i gledali smo samo kad će Jusuf samo namignuti pa da ih pojedemo s obstavnim zubima. Preko puta kuće u koju smo došli, sklonili se, već smo dočekali noć, pala je uveliko noć, I Jusuf Rajmehullah dolazi, a narod koji je čitav dan nas vrijeđao, uništio davetski materijal i ono što sam već rekao na početku, nije se zadovoljio samo time, nego su ušli u jednu garažu preko puta te kuće gdje smo bili, pojačali su muziku koliko god su mogli, vrištali, psovali, vrijeđali, na, kuća, na kućama koje su bili, bile preko puta nas, izlaze, izlazile su žene sa psovkama, uvredama, čuli smo izjave od kojih se čovjek uledi krv u žilama, Takve izjave su se mogle čuti samo iz usta Ebu Džehla, ako ne i manje. Pravo veselje preko puta nas je bilo dok smo mi razmišljali šta i kako da uradimo. Bili smo u toj kući i sjedili kad smo odjednom čuli udaranje po krovovima te kuće i po autima. Počeli su da nas kamenuju, braćo i sestre. Kamen je frcalo na sve strane. Neki od auta su i bili razbijeni, kao i krov ku, kuće od tog brata u kojom smo bili, ali kada smo skontali da su ti mušici došli sa strane od brda poviš te kuće gdje je bio totalni mrak, onda smo se kao pravi mudri muđahidi dali u potjeru za njima. Valahi uz tekbire smo trčali uz ono brdo. Vidio sam im glave Allahu Ekver. Ali kada smo tekbire doneli potrčali uz ono brdo za njima, jer je bio mrak, ne bi bilo svjedoka ni za šta. Dali su se u takav bijeg, dali su se u takav bijeg, svi kompletno, da im nismo mogli uopšte stignuti. Nakon toga je došla policija, ogroman broj policije, da kažem kordon policije, i od te kuće do Jusufove Rahimahula su napravili dva, dva, kako mi to kažemo u Bosni, špalira, da bi mi mogli sa autima da prođemo do Jusufove kuće. Mi smo krenuli na sve ili ništa. Više nije bilo mjesta za razmišljanje, jer ne bi dozvolili da bilo kome od nas nešto bude. I dok smo išli autima u koloni za Jusufom prema njegovoj kući, nisam mogao da vjerujem da se to dešava nama. Nisam mogao da vjerujem da ću svojim očima vidjeti mušlike koji izgovaraju riječi koje su izgovarali mekanske mušice. Probali smo se da Jusufe Rahmehullah Alehi kući i ubrzo dolaze specijalne jedinice sve je uzavrlo. Tada su ovi došli, inače, u malom, u manjem broju, i na Jusufovu kuću su bacili dva, tri kamena, ne puno, ali su pobjegli odmah. Kad su došli specijalci, njih ogroman broj, naoružani do zuba, ono što smo imali kod sebe, i to je ono što će me držat dok sam živ, Allahovom voljom i dobrotom, je da nismo, vallahi, osjetili straha ni jedan dijelit sekunde. Nasuprot njih, vi ste to vidjeli i na video na YouTube, da su se pravdali. Ma mi nismo tijeli ovako, mi smo tako, pa eto nećemo mi. Velika doza straha je bila u njihovim, u njihovim srcima. I tada dolazi telefonski poziv od jednog odaja izvana i čuo sam njegovo obraćanje Jusufu, jer su braća mislila da je u Bosni krenuo džihad, da je toliko uzavrlo da je počeo džihad i taj daja je ponudio, ponudio sve što ima od sebe da dođe ovamo, da dođe u Bosnu. Ugledao sam na Jusufu Rajmehullah suze u očima, ugledao sam suze u očima, pa sam se zapitao i dan, danas se pitam, pa subhanallah, je li bilo ikog u Bosni još od daja da dođe? Da li je bilo ikog još da dođe, braćo moja draga? Da, Ize, više nećemo hodati, napravit ćemo mešćin. Bilo je govore da otkupimo kuću njegovu, njegovog oca, tu je stalo. Međutim, Jusuf je planirao da napravimo mešid i rekao je, od sad, ko bude htio znanje, neka dolazi ovde. Ja sam pokušao i probao, ja sam pokušao i probao, ali više ovako ne ide. Allahu ekber. Nakon te odluke Jusufa Rahimahullah, specijalci koji su već došli tu, ja moram istini za volju reći, momci, kulturni i fair, kad govorim kulturni mislim baš na kulturu, a ovo fair isto mislim na to da me ne, ne bi neko pogrešno shvatio da ih valim ili nešto. Nego u načinu obhođenja sprem nas, momci su rekli, nama stvarno nije jasno, dobro ista priča, ali nama je naređeno, ali nam nije jasno zašto vas istjeravaju iz džamija, kad tamo niste ništa uradili. I onda Jusuf, što je svojstveno samo njemu, počinje da drži ders. Braćo moja, da se sav onaj belaj pretvorio u dao. Oni su slušali specijalci, počeli su da skidaju sa sebe i maske, da spuštaju oružja, skidaju rukavice i da razgovaraju sa Jusufom o islamu. To je bio Jusuf, rajme Ula, braćo moja. Oni su, oni su brzo vidjeli da mi nismo oni zbog koji su oni trebali doći. Bar za sad. Opustili su se i slušali Jusufa do dva sata ujutru. Važno je napomenuti, braćo moja, da tokom Ramazana, mjeseca, Jusuf Rajmehullah nije dao da mi klanjamo sa novotarima teravih namaz. Nije vallahi dao. Mi bi čekali na polju, jer je on mislio da je to najmudrije. Čekali bi ispred vrata, jer oni će svakako, kaže Jusuf, završiti za 15 minuta. I kad oni izađu, onda bi mi ušli u mešit i klanjali teravih namaz. I klanjali bi teravih namaz. Sutra dan, narod je se razišao, otišao svojim kućama oko mešida koji je bio definitivno zatvoren i zakovan, i zakovan čeličnim rešetkama. Mi smo imali džumu u Jusufovi Ramehula Alehi kući, nedaleko od Mešida, koju možete vidjeti na, na YouTube. I nakon toga, nakon toga smo definitivno shvatili, mi koji smo mudro htjeli da uđemo u džamije islamske zajednice, mi koji smo podržali Jusufa, ne bili ušli u džamije islamske zajednice, a nismo tražili ništa ni novac ni naknad osim samo da, da nas ne smetaju ili da oživimo sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da vratimo mešćidima ono pravo koje koje zasluži braćo moja draga i sestre i vi koji ćete me čuti nakon na svojim možda CD-ovima ili negdje drugdje vi koji pišete sinoć gledam na sajtu da ogovaramo ono što iznosimo znali smo davno braćo moja ali smo šutili upravo radi dave pa pogledajte kad mi govorimo Allahu ekber mi smo ovo mogli braćo moja govoriti puno prije mi smo ovo mogli govoriti puno prije ali je došlo vrijeme da se ovo govori i ako nastave ovako da rade da napadaju ovu davu toliko imamo argumentata toliko imamo argumenata da ako ih počnemo vaditi, a vallahi nam to nije cilj. I to smo dokazali. Mi smo obilazili te daje moli da šute o nama. Braćo moja, znate li da čovjek hođa, vidjeli ste na Youtube, to je onaj koga Jusuf napada, da otvori džami, on kaže neću. Taj čovjek, braćo moja, dovi sa mimbera poslaniku, sa mimbera Allaha mi uzvišenog. Taj čovjek mušrik, dovi poslaniku, obraća se njemu, da vam i ne govorim šta odgovara kad ga pitamo, kad su ga pitala braća zašto to radi. Da je žalost još veća, taj čovjek drži iza Jusufa i Rahimula Ali smrti, drži desove u bivšoj oazi, a danas se zove most u Tuzli. A most se zove, vi znate da je most nešto što spaja dvije obale. Da Bog da vas Allah ispojio sa onima s kim hoćete da vas spoji. Takvi vam ljudi drže dersove sad. Braćo moja, jeste li čuli da su naša dojučerašnja braća u Zavodovićima, ne kažem svi, napisali peticiju protiv nas i predali u opštini Tagutima. U toj peticiji stoji, braćo moja draga, da mi pozivamo na, ubij, na ubijanje ovog naroda. Da ova dava poziva na ubijanje i na razdor. Da, to su napravili ljudi iz interaktiva. Neki od njih znam sigurno. Peticiju, o daje, vi ste znali za ovu peticiju, Allaha nam uzvišenog, šutili ste, niste se oglasili ovo. A jasno znate šta ta peticija sadrži, koju ću ja, braći, proslijeti da i to objave, da akide koju ste i naučili, ili niste, ne znam. Znate li, braću moja, da profesor Akide, da jako koga sam ja učio, kaže da ko se odreće rejsa Mustafe, vallahi je ovo istina. Zar ne vidite, a ako ne vidite, ja ću vam reći, da sa osmijehom razgovaraju sa mušricima, sa navotarima, sa parlamentarcima, sa fasicima, munaficima, sa osmijehom sa njima razgovaraju radi dave, a kada se spomenemo mi, zar ne vidite i sami iz njihovih izlaganja da ni trunku pravde ni provjere mi ne zaslužujemo, kao da smo osuđeni na smrt bez optužnice. I za vašu informaciju, draga moja braćo, za vašu informaciju, ja znam mnogi od njih koji ne klanjaju za hođama. Ako ne usute, vallahi, ja ću reći imenom. A da bi se vi uvjerili, dođite u Maglaj, pa da odete sa mnom, uzet ćemo tog daju i mene, pa da ga pitamo zašto ne klanjaš za njim. Pa se jedan pravda kaže ne klanja za hođom u Sarajevu zato što on smatra da ima više znanja od njega. Ja bi molio Šija Bilibanja neka mu ovaj propis objasni. Braćo moja, znate da su izdavali fetve da se mi bojkotujemo, da se sa nama, da nam se ne daju ni pomoć nikakva. I kad sam saznao o kome se radi, zovemo ga mobitelom i pitamo, jesi li to rekao? Kaže, ja se ne sjećam, ja ću ti naći četiri čovjeka koja će ti sjećanje vratit da si to rekao. Jer ne možeš se takve fetve ne sjećat, to nije mala fetva. Zatim, znate li braćo moja, da sam prišao da i na aerodromu kao brat bratu, znajući šta misli o meni i šta je govorio, da se poselamim sa njim i nakon kratkog razgovora eura, tražim da razmijenimo brojeve mobitela. On bježi od mene, kaže, nemoj, nemoj kroz mobitele nas prati. La haule vela kuvete illa billah. Mene su učili da se samo bojim Allaha. Zatim, jeste li znali, braćo moja draga, da dosta tih ljudi, naše dojučerašnje braće, kažem, su nosali plakate izborne kampanje. Wallahi je ovo sama istina. Jeste li znali da mnogi od njih više, manje ili više, ne drže više darsove nigdje? Svi su otišli u Sarajevo. Ogromna većina oko svog bira džamije kralja Fahda, kako materijalnog, tako i moralnog, tako i duhovnog, tako i intelektualnog, tako i političkog. Nismo mi budale, nismo mi budale. Znate li, braćo moja, da se kuće kupuju u kešu? U kešu, braćo moja draga. A ja znam pouzdano, kad je Jusuf Rajmehula znao doći pokusati mi na vrata, u jedan sat, nema deset maraka da naspe goriva. Wallahi je ovo istina. Jusuf nije znao šta je novac kada bi stavio ruku u džep, on nije imao novčanika, braćo moja, kada bi stavio ruku u džep, obično sve što ima izvadio bi dao. Nije nikad brojao. A pogledajte ove danas, koji meću i stavljaju njegove dersove na sajtove. Bojte se Allaha. Kako je moguće da toliko dersova nigdje vas nema kraj njega? Kako je moguće da ste ga toliko volili, a potrudili ste se i došli ste velika većina da ga ukopate. Niste ga ukopali. Ja ne želim da veličam Jusufa. Ne, vallahi, o Jusufu govorim i on govorim kao primjer, kao o jednom Ibn Temi, ne poredim ni u znanju, ne, nego govorim da ostane istorija zabilježena na te ljude. I molim Allah da tako i bude. Uvjeravam vas, braćo moja, da sam kod ogromnog broja tih dalja učio. Iako je njih bilo stotina, možda kod svakog, ali svakog drugog jesam. Nije mi bilo teško da ih se odreknem. Ni jednog. A vallahi, neće mi biti teško da to uradim sa mojom braćom Bilibanim i Husenom, ako skrenu sa ovog menheđa. Zato što sam ubijeđen da će Allah dati ljude koje on voli i koje njega vole. A molim Allah da se to nikad ne desi. I evo koristim priliku pozivam sve daje dođite zajedno učite nas imamo mešćide imamo mimbere govorite nam ono što ste naučili mi ćemo vas slušati da se vratimo u okrilje ahli sunata veldžemata i da zajedno krenemo u oživljavanju Allahove tebareke vjere do uspjeha Znate li, braćo moja, na pitanje jednog odaje, kada smo ga pitali šta misli o prisustvu Mustafe u međureligijskom vijeću, on odgovara, treba vidjeti šta se time hoće. Dobro kažemo, a šta je sa mešidima ili sunata vrđamata, da ih pravimo? E, kaže, to je fitna. Pa zašto se sad ne pita šta se time hoće? Sigurno po njima mi to zove mešide neuzubila. Želimo da izazovemo Allahu u sržbu. A oni koji sjede sa parlamentarcima, sa mušlicima, sa ljudima koji šalju vojnike da ubijaju muslimane u Iraku i Afganistanu, njima će pružati osmijehe I je to sve u interesu dave zamislite dok su nam govorili da treba da ojačavamo iman tada su išli dersovi Omer ibn Hattabu Bera ibn Malik Ebu Bekr Halid, Halid ibn Walid o njima su nam govorili ali kada treba da nastupimo tako čvrsto kako su nas učili i muški E sad uradi kako kaže Mustafa ili kažu Ešarije. Zločinci. Zločinci prodali ste vjeru. Semenem kvalila za ništo što ništa ne vrijedi. Prodali ste vjeru. Da li ste ili niste mislili da će to proći ovako tiho, mudro. Zaboravili ste da gospodar Tebare Kevotala garantuje da će biti njegova svjetla. I neka znate dobro svi, mi dišemo za islam. Srca su nam uvijek u ribatu. Mi se ne obazirujemo šta će reći ljudi, ovaj ili onaj. Mi javno obznanjujemo odricanje od onog od koga su se Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam odrekli. I mi to radimo. Mi ćemo čuvati sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedinu ispravnu vjeru islam. Mi ne mislimo o sebi, braćo moja. Mi smo ubijeđeni u pobjedu. Ne bojimo se smrti. I samo ćemo ići napred. Nema stajanja, braćo moja draga. Uzimajte zastavu šehadeta. Ne zastavu Bosne i Hercegovine. Mustafinu. Enesovu ili ne znam čiju zastavu šehadeta uzimajte u ruke. To je uradila i prva generacija muslimana. Allahova vojsko, ne dajte podvale za ovu vjeru. Muđahidi, ne dajte podvale za ovu vjeru. Wallahi, preko vas će Allah sačuvati islam, ako to vi budete htjeli. Ako ne, on će dovesti drugi narod. Allah je s nama. Ne brinite se kako ćete završiti, nego gdje ćete završiti, braćo moja. Ne mojete se brinit kako ćete završiti, nego gdje. U pitanju je vječnost, ovo nije igra i zabava. Ova dava treba ljudine, braćo moja. Ova dava treba muđahide. Ova dava treba muđahide. هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون on ko Allah te bareke ve taala je poslao poslanika svoga koga Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa upustvom sunneta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i pravom vjerom islam da bi je uzdigao iznad da bi je uzdigao iznad svih parlamenta, iznad svih sistema, tako ste nas učili, iznad svih država, iznad svih ustava, iznad svih vojskih taguta, tako ste nas učili. Ako ovo nije istina, recite nam. Ako se kajete od onoga što ste govorili, recite to javno, da znamo. Valja u kerijel mušikun, pa makar ne bilo povolje mušicima. Pa makar ne bilo povoljim ušlicima, kaže gospodar nebesa i zemlje. Šta nas briga šta misle oni? Nije bitno šta misle oni. Nisi bitan ti ni ja. Bitno je da Allahova riječ bude gornja i da misija koju je doneo Resul sallallahu alaihi sallam bude preuzeta od strane oni koji više vole smrt nego život. I samo tako ćemo uspjeti. Drugog puta, braćo moja, nema. Ebu Bekr Esidik. Ebu Bekr Esidik, radi Allahu an, kada je došao kod Kjabe da uči Kur'an, jer je on smatrao da je to najmudrije, da javno govori Allahove ajete. Da javno govori Allahove ajete. Ove ljudine. On je učio, pa je završio u platnu, sam izudaran, onesvješćen. Pa kada su ga doneli kući, nakon što je se probudio, ne pita Ebu Bekr, Esidik, radi Allah on, ne pita šta mi je sa licem, je li mi slomljena ruka ili noga, jesam li živ ili mrtav, ne vallahi, nego pita šta je sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Budno oko Ebu Bekra, iz nesvijesti pita šta je sa sunnetom jer nisam bitan ja o braćo moja nismo bitni mi Allah te bareke vetala nam je obećao da će nas iskušavati i metkom vlađu protjerivanjem ubistvima zar da budemo kukavice nemojte braćo tako vam Allaha jednog ovaj život će brzo proći ova iskušenja će sigurno proći inne mali usre usra sigurno će braćo moja draga doći slast nakon te gobe ali braćo moja zar ne vrijedi zbog one slasti od uputi Allaha te barek i vetala trpiti ima li tog iskušenja koje ti može šupati iman iz tvoga srca onaj koji je osjetio slast i badeta Allahu te bareke ve ta'ala nema tog iskušenja koje neće moći podnijeti. Zašto? Zato što ga Allah neće opteretiti onim što ne može. Allahu ekber. Kako je naš gospodar milostiv? Kako je naš Allah te bareke ve ta'ala milostiv? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo Muhammede poslali kao milo u svim svjetovima. Nije Allahova knjiga i sumet Muhammeda sallallahu alaihi sallam došao kako bi njegove naredbe i zabrane samo posticali ljude na neslogu i svađu. Ne valahi lažovi jedni, nije zato. Ako se složimo onome na čemu su se složili ashabi, a valahi možemo samo ako hoćemo. Valahi gledat ćemo pobjede ove vjeri. Ne bi sestra u Palestini zvala ili Raku, ima liko da je ubije. Ne bi vraćao u Egiptu zvala, ima niko da je oslobodi od taguta Mubareka i kompanije. Zar bi Amerikanci mogli basati bombe od tone i tone u sela Afganistana da ima ljudi na njih ima ali je broj mali zar nije dovoljno nevjernika i mušlika da nas napadaju pa treba još neko da stane u njihove safove udrite udrite vallahi Allah je s vama možete da radite sa nama šta god hoćete ali nam ne možete isčupati din iz prsa ne možete isčupati vallahi ovaj islam je tako sladak nakon paganog džahilijeta koje smo upoznali tako je sladak da za njega vrijedi dati život. Jer tvoje davanje života za ovu vjeru je ništa drugo nego nagrada od gospodara te Tebare Kevotala. Da nas on počasti da nas počasti da budemo njegova vojska. Dajte mi čovjeka koji ovo ne bi volio da bude Allahov vojnik na zemlji Ako hoćeš da budeš Allahov vojnik na zemlji, ne možeš slijediti Mustafu Cerića. Ne možeš biti novotar. Ne možeš biti Allahov vojnik, biti parlamentarac. Ne možeš raditi nešto što izaziva Allahovu srđbu, a da budeš njegov vojnik. Ne možeš tako nam Allaha jednoga. Kako Jusuf Rahimullah kaže jedne prilike, ja nisam mučen, ali to je njegova izjava, učeni se ne boje smrti. Znajte dobro, da je Jusuf Rahimehullah preneo dio, dio dave u naša srca. Valahi, ono što sam naučio od njega je da mrzim dunjaluk i da se ne bojim smrti. Allaha molim da mu podari džennetul firdaus. A vas, braću, savjetujem, i sve nas zajedno. Ako smo iskreni, Allah kaže u Kur'anu, za čovjeka i ženu ako budu iskreni, on će njihova srca sastaviti. Ne mogu naša srca sastaviti koje kakve tribine, akike, mesa, nevalahi, kada naše duše krenu ka aršu, gore će se inači onda ćemo se zavoliti kao prava braća u islamu. Ko što danas gledam na našem sajtu Subhanala, nisam nijednog od ove braće vidio, možda jednog. A vallah i ljepotije islama je da ga zavolim, a on mi samo selam nazvao. Zašto? Zato što su nam duše krenula ka jednom. Isti nam je cilj. I ne skrećemo s toga. Zato, braću moja i sestre, da ovo bude pouka. Čovjeku puca srce od ovoga što se dešava. Ko to od nas ne bi volio? Da smo zajedno. Ko to ne bi volio? Ali Allah te bareke vetala i to je njegov sunnet na zemlji da će još ovdje na Dunjaluku ljudi graditi sebi žemat i skupinu. I braćo moja i sestre, ovdje se mi opredjeljujemo. <coughs> Temo došli na sudnji dan. Nema tada je gotovo. Ovde ideš u kasarnu i u vojsku u kojoj ti duša hoće. Pa ako budeš u društvu čestiti, tamo ćeš i biti ako budeš u društvu prljavi i nevaljali, to ćeš društvo i dobiti. Zašto? Jer se mi ovdje opredjeljujemo, braćo moja. Ovo je stanica za razdvajanje. I ovdje nosioci dženneta, išala u teala, će se kititi osobinama dženetlija. Nosioci džehennema, ili oni kojima je zapriječeno vatrom, će kititi se osobinama tih, braćo moja draga. Tu nema dvojbe. Ne možemo se pravdati da čovjek koji je pošten i lopov mogu zajedno. To je nemoguće. To je nemoguće. A zapamtite dobro, ono što spoji i što će ispojiti, što ispaja, je zasigurno, ako, ako ne komplet, je nešto što imaju u svojim srcima, a što ih veže. To je Allahov sunet na zemlji. Govorio ti meni da nisi lopov ili nisi, ako smo svi vidjeli da kradeš, onda si lopov. Jer smo te vidjeli. I zasigurno, zasigurno to opredjeljenje je još ovdje na Duljavku. Pa dođi čekaj sudni dan sa mudrostima i šehvetama. A ja ću čekati i mi i moja braća u islamu. Išala u tela sa borbom za ovu vjeru. Sa zalaganjem i trudom za ovu vjeru sa davanjem svega što se može dati za ovu tebare kevetala vjeru. Bez obzira šta će se desiti hađić iza tu. Ili ne znam kome, ko to bude htio. Svatite i svatimo, braš, ovo jedno. Mi smo bitni, mi, u smislu da bježimo kada dođe iskušenje. Ne valahi, ako treba da kažeš istinu, reci je. Ako treba da kažeš ono što je pravda to kaži ne bojeći se šta će biti s tobom jer da su se braću moja bojali ashabi Allahova poslanika sallallahu sallam, kako bi došlo ovo do nas da je Muhammed sallallahu sallam, dao ustupke mušicima da li bi ovo došlo do nas čisto Allahova volja je htjela da to ostane čisto i Allah te bareke je garant za ovu vjeru i blago onom ko ponese ovu zastavu. Toliko za večeras, braćo moja draga i sestre. I na kraju, molim Allah, te bareke u etala na našem šehu Jusufu oprosti gdje u dženet ga uvede. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da ujedini naša srca oko tevhida. Molim Allah, te bareke wa ta'ala da pomogne svoje muđahide u Afganistanu, u Čečeni, u Palestini, u Kašmiru, u Indoneziji i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude gornja. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da sjedini naša srca. Molim Allaha subhanu zatvora našu ulemu, naše daje, našu braću, naše sestre, naše sestre da oslobodi iz zatvora, naše majke. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učusti dok se nesretnemo sa njim da nam pomogne da radimo dobra djela i molim Allaha te bareke wa ta'ala da nas sastavi sa poslanicima sa šehidima i sa iskrenim rekao ovo a molim Allaha da oprosti imeni i vama الفوز لنا هو الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقتدي بالأنبياء والترق منا الدماء والترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء يوم بادر في دمانا وبحطينا علانا وعلى الله يرموك نشدو نحن للدين فداء والترق منا الدماء والترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء